صاحبي عشنا وشفنا والزمن غير الزمن فيه النفوس الغاوية ما تقترف بذنوبها دايم تصر بذنبها في سر ولا في علم نغتر مش في نزيف الشر يبدأ بكاجي رسمه ويبدأ اسم نافي поставили страну, джинада Мухаммеда саллаху алейхи أطهرت الإسلام لذنوبها لا ينتصر بذنبها في سر ولا في علن Moramo uzvišeno, gospodar nebesa i zemlje koji nas iskušava i njemu zahvaljujemo na to. Prije svega da ispitamo svoj iman, da vidimo jesmo li Davi je u godine govora o teologinu, o muslimu koja puta, o novotarima, o oticajima od svih oni koji su oprešeni Allahu na knjizi i sunetu njegova poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Allah da se sluša. اعتبر والما حصل حوله وطن ما كان غرتها الحياة لانخدع بسلوبها Svi su se ujedinili, samo da ovo ništa. سقط السيد ريتشارد لا يعرض عن تسقطها لا سنة محمد صلى الله عليه وسلم ركز ما بين الأمر تعيش في سلم وأمن واليوم ما تحصى خسائرها وعدد منكوبها جاها بغفلة والغاليون ربنا مسمي سلسل والمشهورة إدوار لازل المهدر اليوم الهدى خيرا زمر به يد الله ويمكرون ويمكر الله والإسلام يبرى كما الله يبرى Имей сенерную Он через помощь родился وارتقى لهمتنها وجنوبها حاف المباني والشجر والناس يدفع Zar nije dosta što je na nas ustao nahod? Zar nije dosta da su ustali židovi? Zar nije dosta da je se sve digo na nas? Pa trebaš još ti, studente iz Nadine, ili neke, ili Jordana, da ustaniš na to. Gdje su hadisi i ajeti u časti jednog muslimana? ساعة ضاع طالبها على مطلوبها وجدوا Veliki ste ti koji ste govorili da treba sarađivati sa novotarima. Zar vi niste govorili kakav god da imam klanjaj za njih? Zar te fetve, ako smo mi novotarima? Zar ne treba da sarađujete i sa nama? Zar ne treba da pružite ruku imama? Po onome što ste govorili, ne, uzvišeni Allah ne se nazadio sebe. Jeste lagali. I to ste govorili, samo dok ste se uvlačili do notarima, ešarijama i maturidijama, mislili ste da će iskušenja koja dolaze pokolevati iman u našim srcima, ne bi se upoznali to.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 Koga on te bareke wa vodeala, uputi na pravi put, Ne postoji niko ko će moći s toga puta da ga skrene. A koga Allah uzvišeni ostavi da luta u zabudama, niko mimo njega te bare kao ta'ala neće ga uputiti. A zatim, najispravniji govor je govor našeg stvoritelja najbolja uputa je uputa njegovog posljednjeg poslanika Mohameda sallallahu alaihi wa sallam a najgore stvari po islamu su novotarije jer svaka novotarija je zabluda a svaka zabluda vodi u vatru poštovani džemate kako smo i prije govorili Tebareke Votehada neće ostaviti na ovoj njegovoj zemlji da se diše, jede, spava i badeti, a da on ne ukaže na one među nama koji govore istinu i koji lažu. Međutim, Allah Tebareke Votehada je uzrok je za ovo dao kao iskušenja. Uzvišeni nas iskušao I onda pokaže jasno ko je od nas munafik, ko staje na stranu džemata Muhammeda sallallahu alaihi sallam, ako hoće na stranu ovi ili ovi. Hvala Allahu da je to tako. Hvala mu uzvišenom, gospodaru nebesa i zemlje koji nas iskušava i njemu zahvaljujemo na tome. Prije sve da ispitamo svoj iman, da vidimo jesmo li iskreni, da vidimo godine govora o teođidu, o kufru taguta, o novotarima, o odricanjima od sudih oni koji su oprešni Allahove knjizi i sunetu njegova poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Allah nas iskuša Allah, alhamdulillah. Pa neko na ovom putu završi, neko stane i ne može nastaviti. Neko nema snage, a neko povećava svoju Kada su muslimani islišali, kaže muslimani Bosne, pod golama. Kad kaže muslimani, mislim na sve muslimani, jer su muslimani jedno tijelo. Jedino što nas, pod navodnim znacima, behavlje ne smatraju tim. Jer svi kažu da smo sekta. Svi to jedno. Alhamdulillahi rabbi l'adhi. Hvala ono, Allah da je tako. Svi To kaže i onaj koji ne ništa u islamu. Svi su se ujedinili oko jedne stvari. Kako čudo, jel da? Svi su se ujedinili samo da ovo unište. Samo da se prestane pričat da je Allah gospodar, da je sunet Muhammeda sallallahu alaihi sallam praktična primjena onoga što kažeš. Pa može i ovako i onako. Ne. Mi smo, hvala Allahu, odlučili se i Allaha molimo da nas na tome pomogne da uđemo u žamak Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam u ljude u džemak koji je danas živ desetorici koji imaju odličan džemak oni su živi živi džemak Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam Omer, Ebu Bekir, Osman, Ali hajmo njihov džemak To je džennet od koje se ne smijemo podvajati. Allaha mi jednog jedinog. To je džennet od koje ne smijemo odstupati. To je džennet koji moramo slijediti. I to je nama jasno. Hvala Allahu uzvišeno. Međutim, braćo moja, boli činjenica. Boli činjenica da nakon ovih iskušenja, jada, svjetlost u odnosu na Bogu i no nije ništa. Podvaljuju nam, prave nam smicalice, podmeću nam i dokaze i materijalno i moralno, i moralno, lažu na nas, podvaljuju. Zaboravljaju jednu stvar. Ojem kurune, ojem kurula. Oni spletke pravi, kome? Allahovim robovima. I mi se njemu jadamo. On će nas pomoć protiv spletka roža. Zar nije dosta? Što je na nas ustao NATO? Zar nije dosta da su ustali židovi? Zar nije dosta da je se sve dimo na nas? Pa trebaš još ti, studente iz Medine, ili neke, ili Jordana, da ustaneš na to. Gdje su habisi? i ajeti u časti jednog muslimana. Braćo moja, tako vam je Allaha, haram vam je, ne smijete, novo novotara na kubi zemljskog koji hoda i za ovdje Allaha ni vam ne smijete. On vam je veći brat i najgori novotar je bolji od najgori nevjenika, najgori nevjenika. Ne smijete, braćo moja draga. To je zabranjeno islamu ako uputiš jednu riječ, da gutim naprotiv novotara proti izlih želi, proti bilo koje muslimana, ali kažem novotara, ne smijete braćo. On ti je brat po šehađetu, po sunetu nije. Ali je u osnovi musliman i ne smiješ na njega nizati ruku. Ne smiješ na njega nizati jezik. Ne smiješ lagati na njega. Jer smo mi umen, brate. Kaže uzvišeni, nemojte da vas mržnja koju osjećate prema nekim ljudima, navedi da nepravedni budete. Nećemo, gospodar vaš. Nećemo tako nam tebe. Nećemo tako nam tvoje uzvišenosti. Tako nas uči. Daj ja, Mohamed sallallahu alaihi wa sallam. A kamo li da lažimo na muslimane? Kamo li da upiljamo prstom? Evo i imenom i prezimenom, braću moja, tako rade. Allah mi jednom jedinom. Ako radi? Zar je moguće da se ovo dešava? A Dunah ibn Ubej je bio mnafik. On je se krio među redovima muslimanja, kako su znali. Ali nije radio ovakve stvari. Nije radio ovakve stvari. On je se krio. Danas, kako je uzvišeni, objavio u svojoj knjizi, kaže zato ti vidiš one čija su srca bolesna. Kako kaže, žure da s njima prijateljstvo slope. S kim? Sa svima osim sa nama. Zar vi niste ti koji ste govorili da treba sarađivati sa novotarima? Zar vi niste govorili kakav god ga imam, klanjaj za njim. Za te fetve, ako smo mi novotari, laže za nas. Zad ne treba da sarađujete i sadama? Zad ne treba da pružite ruku i nama? Po onome što ste govorili, ne, uzvišeni Allah vas je razotpio sve jednom. Jeste lagali? I to ste govorili, samo dok ste se ulačili novotarima, ešarijama i maturidijama, mislili ste da će iskušenja koja dolaze pokolevati iman u našim srcima, ne bismo upoznali žene. Šta mi mogu moji neprijatelji? Šta nam mogu naši neprijatelji kada je naš gospodar Allah, a ne njihovi neprijatelji? Šta nam mogu? Gdje su to naši žene ti smješteni? u osjećaju na braćo moja da iskušenja koja dolaze i koja prolaze iza nas, a mi sve čvršći i jači i bolji, uzvišeni garantuje da će ti povećati iman. I tako je vam Allah, zar se ne osjećate ponosno? Zar se ne osjećate ponosno što niste skupina od novotara? Što niste novotari u akidi, u dijelima, i što ne tražite pomoć od ljudi da bi šelijak bio gorni nego od uzvišenog gospodara. Hvala Allahu na tome i hvala Allahu na plodovima toga kineta koje mi danas darimo. Hvala mu te bareke o teala. Dižu se svi. Borba je neprekidna. Otvoraju nas lažu na nas, optužbe koje kad smo vam govorili davno, vidjet ćete gospodarami nebesa i zemlje inšala utara, kada ti ljudi budu na klupama za svjedočenje kod taguta protiv vas. Jer su oni neki dan imena objavili. Imena o karakterisani ljudi koji su prednja ovoj državi i sistemu objavili su imena da su se bojali Allah te bare kao tala ne bi to nikad uradili ne govorim ovo da se ja bojim što je moje ime tamo nema Allah znaju oni mene bolje nego ja sam sebe one sve znaju ne govorim to ni da se bojim što je neko objavio imena ne nego je žalostno vraćan žalostno tako mi Allah jer moguće sve smo mogli razumjeti. Kada smo razminjivali dokaze, šta je bida, šta je sunet, ja sam, kaže, juče mislio ovako, danas mislim drugčije, a mi nemamo pravo na grežnju. Nama ne daš da mi evo imamo svoje mešite, pa ako sutra pogrešimo ili se ispravimo, a nemamo čega, mi ne možemo reći, mi se kajemo dođe smo, ali sad smo promijerili mišljenje. Ne, ne, šeitan Mi na to nemamo pravo nego hoće šetan da uđeš u njegove redove. Hoće šetan da te povede sebi. Ne bili stopu po stopu, korak po korak, odveo te od obožavanja Allahu kao obožavanju ljudima. Njihovim istihadima i savremenim fetvama. Ne možemo. Malo nas je. Laž oni, strah vas je. Kukavice ste, ako ne možete što se niste sklonili. Ali ostavite, nadam se da smo vam vraća u islamu. Eto i novo taj, najveći što mogu biti u redu. Ali zašto ne ustavite svoje jezike? Mi bi bili presretni da najveći sofija musliman vodi ovu državu nego sekularista najveći sufija musliman koji nije izašao iz vjere da vodi ovu državu nego sekularista subhanala kome to ne bi bilo drago zato se nema ova mjerina ne smiju poremetiti braćo moja i sestre ne smiju se ova mjerina poremetiti da budemo nepravni ne smiješ učiniti zulum zašto ovo govorim Zato što se više ne govori dokazima. Dokazi se više ne priznaju. Sad je počinu. Usled nedostatka dokaza žetan vadi. Laži. Potvore. Ukazivanja na ljude. Zašto? Zato što više nema dokaza. Na ovo ne smijemo nasjesti. Na ovo ne smijemo odgovarati. Jer mi i kad smo govorili i branili, branili smo dokaze ne sebe. To što kažu ko sam ja, da sam čoban, da sam bravan, jesam Igor je od toga sam ja bio. Igor je od toga sam ja bio. Zašto? Zašto to govori? Da bi meni oborali obraz ili šehu Nusretu, ili Bilibani, ili Huseinu. Pa nisam ja zaslužan za svoju uputu. Nisam ja sam sebe uputio, niti ne daj Bože, sam da sebe ostavim u zabludi. Uzvišen je taj koji uzdiže ljude i ponižava. On to radi, niko drugi. Mohamedu sallallahu alaihi sallam su govorili. Šta su govorili? Zašto mi to bolji od njega? Bolji od su govorili. Pa ko sam ja? prava. Voli se na lahom, da ništa više. Želim samo da kroz ovaj sumer, kroz ove mesine i sa vama, braćo moja i sestre, osjetim ljepotu imana, da mi ovde ne višem u jezin koga ste malo prije čuli, preko puta nas, koji ide da se hradi na jezeru i da čujete kako uči jezan, na sve ličije na ne znam da ne čini. Hajja na sada! Odi na namaz! Hajja na ufera! Odi na spas! Zašto lažeš? Sedam dana se sučaš, crniš i ti, i srce, i djevo. I onda dolaziš ljude pozivati na spas. I takav je, braćo moja, bolji našim arimima i dajima od nas. Treba, kaže, stanje popravljati. Ne volite više tako vam Boga. Mi kad smo popravljali sami i neuki, niste nam govorili da smo neuki. Nego ste govorili, idite, popravljajte. A gdje ste to oni popravili? Pitajte ih, Gdje su to oni popravljali stanje? Jer popravljanje stanja je da govoriš kada hoća njim da raslaže. Da ustaneš i da kažeš, stani! To je popravljanje stanja, a ne da šutiš i da slušaš njegove laži. Omer ibn hata, radi Allah van, ashab Allahova poslanika sallallahu alaihi sallam, dok je držao hudbu, ustaje drugi i kaže Omere, Ode ne tako mi Allah ako skreneš, ove ćete sad ne ispravljati. Šta ja mi rekao? Ti šuti, ja sam majstar! Ja sam doktor, ću s njim meni prigovarat! Ruh je jedan, ti ne znaš! Ti veze nemaš o vjeri! Šuki! Meni se slušao sad ja govorim, jer ti ne razumeš ovu stvar! Ja sam doktor, ja sam doktor zato što sam pametan, a ti si glup, nemoj meni da govoriš ništa nego govori Omer ibn Hatab imeni i tebi i odgaja nas. Kaže Omer, ovaj nije ni završio, vada Allahu! Vada Allahu da je dao ovakve da ne isprave! A nego mu Allahu poznali sa s nedarom džernetu ljudi! On nije doktor ni magistar džernetlija! On u džernetu rečeno mu za života kaže, vada Allahu! Zato što ne zna da se džennet tako zarađuje, kad vidim tebe, brate, ne moj to radit, ne valja. Ili nazovem šta, jesu to neko, jesu to uradio. Zna Omer ili šta čovjeka čuva od Kibura. Ja sam bolji od njega. Radi ovo haseda i ogovaranja i Iblis izlazi. I biva proble, jer je prvi rukom kufra, oholost, braću moja, oholost od tebe koja dolazi, on ne zna ništa. On ne zna stotinu hiljada hadisa. On ne zna Kur'an napadi. Šta je završio? Završio je da bude musliman i mođajn. Jer ga je Allah uputio ne ti čoveče. Allah upućuje kako nam to nije jasno. Ne upućuješ ti, ni izvjetno govor, ni pedo, nego Allah upućuje. Niko drugi. I kad on uputi, ne možeš ga u zabudu ostaviti. Niko! Svi nek se sastanu, nek lažu i iznose fetve. Ali dobro neka znaju. Dobro neka znaju, sad ćemo im pokazati kako nas uči Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Govorim u svoje ime, Allaha mi ja im sve havali. Od mene im sve čisto što su meni uradili. Da sam neuk, da sam muzičar, da sam ono, da sam ono, da me privode, privode me, alhamdulillah. No konstantno me privode. Privešće i njih meleci. Privešće i njih meleci, koji kada zauzme uhvate, nema više otimanja. Nema. Ja im sve halali. Sve što god su rekli o meni. I slobodno recite. I da je govorim, nemojte u i biti u hođenju. Bolje nam je gore nego ovde. Jer smo pravedni. Nismo nastrani. Ako nemate ništa i nikud opet u džaviju, zahođom. Ako nemaš gdje, zahođom. Iako je novotar. Ako ne čini novotariju koja ga izgledi zvijeri. Ove riječi dopiru do Allaha, braća, zapamtite dobro. Znam dobro što govorim. Ovo su meleki. Ovo je zapisano kod Allaha Tebareke Vatala u ovom danu petka džume ovdje u Zapisano šta smo rekli. A ono kad je zapisano, ono što sam rekao, istrajem na tome, na sudnjem danu se sukobimo i obračunavamo ko je rekao istinu, a ko je lagao. Zato ovdje se nećemo ubjeđivati. Nema potrebe. Zašto da hvalimo taj iman? To su naša braća koja su pogrešila ovdje. Molimo Allah da je uputi na pravi put. Da nas zajedno sastavi. Iako govori o nama, sad ćemo govoriti ono što su oni govorili kad zato nije bilo vrijeme. Kad te uvrijede, kad te omalovažaju, kad upiru prstom na tebe, kada ti plašu na tebe obavještajnim službama da si ono, da si ono. Mi im havalimo. Molimo Allah da je uputi na pravi put. Ovo je sunnet poslanika sa Allahom da je sebe. Mi njima nećemo raditi i ne smijemo raditi ono što oni nama rade. Ne smijete, braćo moja i sestre. Ne smijete nepravdu činiti nikom. Ni Amerikancu, ni Njemcu, ni Francuzu, ni Iračanu. Nikome ne smiješ nepravdu činiti zato što je uzvišeni sam sad iz ovom zabranio. ovo krasi, ovo su vremena kada treba da se pokaže plod imana i akide ehli sunneta na džemata. Ovo su vremena kada se pokazuje na čemu si, kada uzvišeni uzdiže polako svoje robove. Kao što je Jusuf Arajna Hula, Allah ga džemneta nova Uzdigo onda borca protiv novotara, otišao je dokaz protiv njih. Šta su mu gledali mizu? zaustavili davni da nikako. Pa je znao reći Jusuf Rajna Ulava, učeni se ne boje smrti da, nikako. Vallahi, primjerom, riječom i djelom je pokazao, otišao je Jusuf Rajna Ulava i odneo dokaz. Gotovo je. Sjećam se jednog odaja na ženazi. Nakon što smo ga zatrpali, prilazi pod meni i pada, kaže, šta ćemo sad? Allah mi ovo istina. Nećeš reko ništa. Uvati kormilo i nastavi. Eto šta ćeš? To su oni što su govorili, da su ga i pomagali. Ne njega sudan. I pogledajte kako je za vrlo kratko vrijeme Allah te bareke wa ta'ala sebebom i njegove dali pokazao ko od nas laže ako govori istinu. Veoma brzo izlazi i ispomljava. Kada su svi ustali na nas, uperili svoja pera, uperili svoje rakete, uperili svoje tajne službe, sve se diglo, braćo i sestre, sve se diglo na nas. Kaže uzvišeni, Huvelodi, Ersene Resulehu bin Hudava dinin učbine u aladini kulmihi valeu kerjer mušikun. On je poslao poslanika zato su se digli da bi je uzdigo sa istinom, sa uputom iznad svih djela. Zato je poslan sunet, zato si upućen, zato si dobio znanje da uzdižeš ovom vjeru roba Allahom, a ne da je vješaš sa batinom, nego da je uzdižeš dokad. Valeu kerel mušikun. Koliko god to ne bilo povolje mušicima, šta ovo znači? Nemoj da im udovoljavaš, robe Allaho. Nemoj njima da udovoljavaš, Allaho moraš udovoljiti. Ono što on od tebe traži, to radi i utiži tako koga. Allaho vjeru, Allah će te uvjeti. Na najveće dređe. Pa da dobiješ, niša Allaho Teala, stepene u džennetu, da na sudnjemu danu sjediš, sa desne strane svoga gospodara, miran, radostan, Allahovom voljom i dozvolom šefađija za svoje. Zar to nam nije cilj? Zar nam to nije cilj, braćo? Valah i jest. I zahvaljujemo Allahu koji nam je omilio islam u našim prsima. Zahvaljujemo gospodaru Tebareke Oteala. Zahvaljujemo koji nakon ovih iskušenja daje da mi budemo sve čvršći i jači i bolji i sve će više biti sve teža i teža iskušenja braćo i sestre idu mi opet Allah volimo da nas pomogne da ne pokleknemo nije nam žao svojih metaka nije nam žao svojih života žao nam je da izgubimo džennete žao nam je da pa ne budemo u društvu sa džematom Omena ibn Hatava, Alije ibn Abi Taliba, oni, onog džemata koji nije taktizirao sa Allahovom vjerom, oni ljudina koji čim čuju da se spomene džennet, pitaju šta treba uradit da uđe u njega, oni ljudina kojima Resul sallallahu alaihi sallam kaže na bedru, evo vam džennet, Nije rekao, nije mudro, eno ti babo, eno ti namiđa, eno ti si, stanite, moji ashabi, nemojte udarati na svoje roditelje, nemojte dirati svoje familije, nema Allahi, kada je u pitanju šir i mušici, evo vam dženet ulazite. Tako su radili ashabi Allahova poslanika, sallallahu alaihi sallam, kod nas je razbijena kanika, evo me lavo, evo me lavo jedinstvo, postojanja, kažu neozumila. Suživot, tolerancija je samo zaranjena za titin šehade, a to je jedinstvo i bratstvo. Tako su uradili perfidno, mudro, da bi ljude prepali svojim institucijama, ne bili samo odustali od svoje vjere. Kaže uzvišeni, kaže nas gospoda, kaže jedini Allah, gospodar nebesa i zemlje, vladar dana sudnje, vladar svega što vidimo i ne vidimo. Oni se neće prestati boriti protiv vas, sve dok vas ne odrati od čega? od imeka, od žena, od djece, od para, ne vallahi, od vaše vjere. Ako budu mogli, nikad neće prestati da se bore protiv nas, dok nas se obrate od puta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zaboravljaju da smo mi ispunili zavjet, ispunjavamo svome gospodaru, da ispunjavamo zavjet Allahu, da mu nećemo šitka činiti, da nećemo se igrati sa njegovim poslanikom, da se nećemo igrati sa 23 godine mukotrpnog rada i dostave Allahove objave. Mi se nećemo igrati sa Allahovim ajetima, mi se nećemo igrati sa propisima, sa fetvama, može ovako, može i onako. Ovdje se u nema razilazi, ovdje se svi razilaze, evo zato se svi razilazimo jer se ne vraćamo Allahu i njegovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, a to bi za nas bilo najsigurnije, najbolje, najpodnosnije, odda bi umet bio džemat, odda linčevi u Saudiji ne bi dobijali plat od britanskih obaneštanje službi, onda plaćenici širom Bosne i van Bosne ne bi dobijali dinare i dirheme da izdaju svoju braću muslimane. Zašta? Za nešto što ništa nisu uradili, osim što pozivaju Allah te bare bareke vateala. Nema u noći, nema u izvištaju policije iz noće, nema krađe, Nema prostitucije, nema nemorala, nema zinaluka, nema alkohola, nema muzike, nema potvore, nema laži, nema ništa. Zdaj ste ne molite i za to? Zar vam nije ti kao vladajućoj strukturi da toga ne bude u društvu? Ha? Kako to? Da su prazni izvještaji i grižete 700 policajaca radi toga što ovoga nema u tom društvu? Lažete, ali. Allah daje da ta optužnica bude čista. Samo vama neka mu minu illa ajuklinu billahi razidil hanim. A svetili su im se samo zato što su gospodara vrednog i dostanog hvali veličar. Nije da će Alhamdulillah, <clears throat> alhamdulillahi rabbil alemin, wassalatu wassalamu ala rasulullah Muhammedin wa ala alihi وصحبه pa اجمعين Braćo moja i sestre, dolazi brzo mjesec Ramazan, samo što nije pokucu. Prilika da povećamo i badete. Prilika kada se upućuju dobe Allahu te bare koje tala više nego možda ikad. Prilika da zajedno džematile ispravljamo svoje greške. Prilika da se osvrnemo i sjednemo sami sa sobom, da kažemo ko je to meni brat, a ko to meni želi zlo. Prilika da jednom podvučemo liniju misleći i nadajući se, tu jest hajde, a možda on dođe, možda ne dođe, samo dobimo Allah za uputu. I ja razumijem Čim čovjek vidi na našim neistom mišljenicima, malo zna kako pokaže da čovjeku bude drago. To je sasvim razumljivo. Ali gubiti vrijeme kod toga nemojte, braće više. Nemojte. Ovo je kulminacija. Ovo je kulminacija podvala. Nemojte gubiti vrijeme. Jer ćeš i ti sam svjesno ili nesvjesno pružiti svoj jezik. Rekao bi ono što nikad ne bi rekao. Nemojte da tvarimo sve i badite. Idemo pravo. Dokazimo. Nemojte nikog slijediti slijepo. Sad kranje nam poslije poslanike, sallallahu alaihi sallam. Nikog. Ovaj, nešto je rekao tako, ili bar rekao tako, ne, ne, ne, ne. Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam, sa njim nije, ili on rekao tako, nije, ili je moj na sve te ne može. Rasti me, ja tebe volim, ali nema. tako su nas učili. Otvorimo svoja srca ka Kur'anu. Otvorimo svoja srca ka Ibadetu. Tražimo da Laha oprost, da nam grije oprosti jer smo puni. Sve je teže i teže. Zato vam kažem, nemojte gubiti snagu, braća moja i sestre, na rasprave. Nemojte. Stavrušite se. Budite mirni. Znam da vam je teško. Valah i znam. Valahi, ne želim da vam govorim ni 99% od ovog šta govori o vama i o nama. Nemo onako, ja nosi, ne morate vi. Allah mi za sve mogu da li tako meni, ne morate. Znam da vam nije lako. Gdje god sad da dođeš, uđeš u prodavcu, gledaj u tebe. Uđeš, ne smiješ učiši sa kesom ligi. Uđeš ovde, uđeš ovde, uđeš u džavi, gledaj u tebe odeš ovde, hoće se zvrko na tebe. Sam ne osjećate se stranci? Sam niste stranci? Jesmo Allahami. Pravi pravca ti stranci gdje god da se okrene. Svi upiru prstom u nas. Enoga. Pazi, možda će puknut. Enoga ovde. To što je svaki dan umosni ubijstvo i silovanje, to se ne diže, neće ubijstvo, nije terorizam ti samo zapali tri petarde ovdje iza Mešika, odmah, odmah će dole negdje na Jadranskom moru da se usmjeravaju rakete, da neće možda biti nešto, evo terorista, jer on prema nijetu će mogu se uvoditi. Znam da on nije lako, ni ženama, ni sestrama, znam da nije lako. Škole, djeca u školama, sad će i tati. Spremajte djecu na to. Sad će se djeci rogati. Moje čerki već viču u pomoz Bogu, ne odobje da. Tako govori. Šprdaju se sa nama. Omalovažavaju nas. Lažu na nas. Uz pomoć, jel da oni koji imaju brade do buka. Jer onima je samo treba da čuju ime, neći i taj. Nima veze, on nije, džan, ne zna za pravo. On odmah usmjerava ka tebi. Znam da nije lako. Biće izbacivanja sa radnim mjesta. Neće niko da te primi više. Biće gladi, biće drugovanja, biće iskušenja životima, zatvorima, proganjanjima, ispitivanjima, sve teže i teže. Ali uzvišeni kaže, kane haka na lina, nasru mu'mini, ja se obavezim da ću pomoći svoje oma. Ja se obavezim da ću pomoći. A mi smo s našim sabahom upoznali, mi ga volimo samo njega molimo. U smislu kao Boga. Samo njega molimo. Njemu idemo i od njega pomoć tražimo. Iake na abudu, o iake ne stegni. Kada kažemo, samo njemu i badet činimo. I od njega pomoć tražimo, ne smijemo lagati. Ne smijemo činiti badet njemu, a kad je u pitanju pomoć, pitat ćemo nekog drugu. Znate na koju vrstu pomoći mislim? E, neću, gospodaru, mi tebe obožavamo ali tražimo drugu knjigu kojom ćemo se pomoći da bi te bolje obožavali mi nikad. Mi smo ovdje rekli i ja ke namo i ja ke ne stejim. Samo tebi vade činimo Allahu naš. I od tebe ćemo pomoć tražiti. Ženi tvog oprosta. Ženi tvoje milosti. Ženi da nas uvedeš u džendete. Ženi da kroz ova iskušenja ispitujemo svoj iman da vidimo lažimo ili govorimo istinu i da nas na tome još više gospodar našu učestimo. Svjesni da ćeš nas iskušati i svjesni da si nam ti Bog i da nam nećeš dati ono što ne možemo izdržati. I svjesni da ovo što se pojačava neće iša autara nas kao džemati, kao skupine poljuljati naš iman. Jer smo tu, jer smo jedno tijelo, svjesni da ne smijemo biti nepravedni ni prema Novotaru, ni prema nevijedniku, ni prema ovome, ne, ne, isto neistomišljenicima. Svjesni da nam ti to uzvišeni gospodaru zabranjuješ, ne smijemo biti nepravedni, ne smijemo lagati, ne smijemo potvarati, ne smijemo uparivati prstom, ne daj Bože, tako utimo na našu braću muslimane. Ne smijemo tako nam tebe, gospodaru, jer te moramo slušati. To je telhid, to je obožavanje tebe, to je dio tvog šerijata koji mi ne smijemo prekršiti. Ne smijemo se rugati tvojim robovima, makoliko oni bili grešnici. Ne smijemo ih nazivati ružnim imenima. I toga smo svjesni. Molim Allah, te barek, te barek, da nas pomogu. Molim ga uzvišeno usadi pravdu naša srca, da budemo pravili. Molim ga te bare kako dala, da uputi ovaj narod. Molim ga te bare kako dala, da uputi to je za uput. Molim ga te bare kako dala, da nas zaštiti od dušenja, da nismo stanje da budu nalud, kako bi nas uvijenali. Molim ga te bare kako dala, da nas pomogli, da nas postavljamo pravdu Molim ga uzvišenje, da nas pomogne da ispoj tadaša. Volim ga te barek je da nas pomogne da ti oni ulažu do nas. Da i uputi nam preču. Volim ga te barek je da nas uputi na pravi put. Volim ga te barek je da nam omijeli traženje znanja. Da nam omijeli traženje znanja. Da nas učini neovisni od budi. Molim ga te barek je da nam podari velikata naše gradu zvistana hvalenja uzvišeno da nam podane bereketa u našim porodicama, u našim imecima, u našoj trgovini, u našem radu, u našim poslovanju. Volim ga uzvišeno da pomogne dužnike. Volim ga uzvišeno da pomogne nejake i nemoćne. Volim ga te barike od dala da nas pomogne da istrajemo na putu istine. Volim ga uzvišeno da pomogne našu braću u Iraku molim ga uzvišeno da pomogne našu braću gdje god da se bore žive i rade. Molim ga te bareke od dala da ovim velikim vremenima iskušenja i fitnije gazi nas zajedno sa ovim narodom. Molim ga te bare ja podala da nam spusti kišu kao milu svoju. Molim ga uzvišeno da na nas spusti kišu koja će biti plodonosna. Molim ga te barek ja podala da nam spusti hladovinu, da nam podari uputu, da nam podari snagu na snagu koju imamo. Molim ga uzvišeno da od nas učini one koji će žuditi za njim i za njegovim oprostom. Molim ga te bareke od dala da ukabuli naše dove. O Allahu, primi naše dove. O Allahu naš, primi naše dove. Oprosti nam grije koje smo počinili svjesno i nesvjesno i sastavi nas, sastavi nas sa poslanicima, sa šehidima. غطى السواحل وارتخى حاف المباني والشجر والناس يدفنها دفن وبظرف ساعة ضاع طالبها على مطلوبها ووجه قوي ما يكون إلا الذي بامره يكون رب العباد الواحد اللي عالم بضيوبها الهرفع كفوف الضرائب حاول تجيبه واستعن واسأله يوم الشمس مالت وعلنت بغروبها يا رب جنبنا الفتن يا رب جنبنا المحن يا رب جنبنا الفتن يا رب جنبنا المحن المحاسن والكوارث والمحن واحفظ بلدنا والبلاد المسلمة وشعوبها وارحم ضعوف ما لهم قدره وعذنا من الفتن ضعوف ما لهم قدرة وعبنا من الفتن واغفر خطايا نفوسنا قبل الممات لومها